gen tecnico povas certigi ricoltoin de nutrajoi. En la Europa Unio, ecte la passinta iaro, ocasas debato pri la nov reguligo de la gen tecnico en la agriculturo. Helpe de nova gen tecnico, eblus elvolvi pli resistivain cae pli abund ricoltain spezoin. El la vido de la esploristoi pli pesas la potenzialoi, ol la riscoi. Lau multai prognosoi, la climata criso causos mal abundonce basai nutrajoi. Periodoi de sequezzo, cae shangitai a performoi de pluvo, reductos lautio, la ricoltoin iam post dudec chiaroi giuste ce util plantoi kiel maiso, riso, cae soi faboi. Novae spezoi, ciui liveros pli da ricolto, sur pli malgrandae areoi, au spezoi ciui estos pli resistivai, povus esti la solvo. La geneticae etsoi, ciui pli fortigas la resistivon de la plantoi, contrau varmego, sequezzo, cae salumitai grundoi, estas tre complexai. Ni havas grandan reservuion da sovagiai plantoi, ciui bonege adaptigis al tiai condicioi, diras biologino en Vieno. Oni devas lausci el profitigi la daure crescantan tresoron da genomae informoi por compreni tiuin principoin, cae por tiam combini ilin cun scio pri cultur plantoi. Por adapti la agriculturon alla giantai climatai condicioi, lau prognosoi restas mal multe da tempo. Classicae metodoi de bredado, kiel applico de radiado au chemia tractado de semajoi, conducas al multae hazardae modifoi en la genaro. La mal multae avantagiae modifoi tiam ancorau devas esti eltrovitai. Ali flanque, la genton tilo crispr-cas permessas celite el shalti genoin au enmeti ilin. Tio alportas clarain avantagioin, nome precisetson, sparon de tempo cae costoi, cae la eblezzon combini mutazioin, ciui per tradizia bredado ne estas tiel facile combineblai. La resultoi de tiai genom prilaborai procedoi ne estas distingeblai de naturai mutazioi. Sed la severa reguligo de tiai metodoi estas malhelpo, por la esplorado en tiu campo. Char temas pri simpla tecnico, ancao malgrandai productantoi de semajoi povus profiti, cae tiel ili povus plu elvolvi ancao locain malmulte disvastigintain spezoin. Do profitus ne nur la grandai concernoi de nova legia reguligo. Iam existas studagioi pri la potenzialo de nova gen tecnico en la agriculturo. Agroeconomica prilumigo de la Universitato de Bonn en Germanio attingis la concludon che help de gen tecnico eblus attingi en Europa pli altigon de ricolteblai quantoi da util plantoi, de sep gis dec procentoi.